50 languages. 98 98สันธานซ้อนสันธาน Conjuncions dobles การเดินทางสนุกก็จริง แต่เหนื่อยเกินไป El viatge va ser sens dubte bonic, però massa esgotador. รถไฟมาตรงเวลาก็จริง แต่คนแน่นเกินไป El tren va arribar puntual, però massa ple. โรงแรมอยู่สบายก็จริง แต่แพงเกินไป L'hotel era sens dubte agradable, però massa car. เขานั่งรถเมหรือไม่ก็นั่งรถไฟ Pren o l'autobús o al tren เขามาวันนี้ตอนค่ำหรือไม่ก็พรุ่งนี้แต่เช้า B o aquesta nit o demà al matí เขาพักอยู่กับเรา หรือไม่ก็พักที่โรงแรม es quedarà a casa nostra o bé a l'hotel เธอพูดทั้งภาษาสเปนและภาษาอังกฤษ Ella parla no només espanyol, sinó també anglès. เธอเคยอยู่ทั้งในมาดริดและในลอนดอน Ella vivia no només a Madrid, sinó també a Londres. เธอรู้จักทั้งประเทศสเปนและประเทศอังกฤษ Ella coneix no solament Espanya, sinó també Anglaterra. เขาไม่ได้โง่เท่านั้น แต่ยังขี้เกียจอีกด้วย No només és estúpid, sinó també mandrós. เธอไม่ได้สวยเพียงอย่างเดียว แต่ยังฉลาดอีกด้วย Ella no només és bonica, sinó també intel·ligent. เธอไม่ได้พูดแค่ภาษาเยอรมันเท่านั้น แต่ยังพูดภาษาฝรั่งเศสอีกด้วย Ella parla No solament alemany, sinó també francès. ดิฉันเล่นไม่ได้ทั้งเปียโนและกีตาร์ No sé tocar ni el piano ni la guitarra. ดิฉันเต้นไม่ได้ทั้งวอลและแซมบ้า No sé ballar ni el vals ni la samba. ดิฉันไม่ชอบทั้งโอเปร่าและบัลเล่ No m'agrada l'òpera ni el ballet. ยิ่งคุณทำงานเร็วเท่าไหร่ ก็จะยิ่งเสร็จเร็วขึ้นเท่านั้น Com més ràpid treballis, més d'hora acabaràs. ยิ่งคุณมาเร็วเท่าไหร่ คุณก็จะไปได้เร็วเท่านั้น Com més aviat vinguis, més d'hora te'n podràs anar. คนเรายิ่งแก่เท่าไหร่ ก็ยิ่งเกียจคร้านขึ้นเท่านั้น Com més grans ens fem, més ens acomodem.